lokaci ya tafi kuma gashi wurin namu ya haɗa manya-manyan malumanmu wadda ga mala adamu alhassan daga nomi shi ma ya samu halatta da shi da jama'arsa muna masa addu'a allah ta kamata da alkhairi sa'annan gashi ɗaya daga cikin wanda za su gabatar da wa'azi shi ma tare da shi da ɗan majalisarsa su muhammad sani daga mara su ma muna musu addu'a allah ta kamata da alkhairi ga kuma babban limamin mu na masallacin akko na juma'a mala adamu abdul qadir akko yau din mala adamu abdul qadir din guda biyu muke da shi a nan wurin yayi albarka da yawa Allah saka da alkhairi kuma ga ainihin wato malam lumbi shi ma ya samu isowa muna masa fatan alkhairi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka to ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da malami na uku malami na ƙarshe shine mala adamu abdulkadir bara tare da shi akwai alarma habibu hassan shi ma daga bara na habibu hassan yana kuka Yanzu karatu mana hanyar ne da jiwa. الشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بالمهتدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى وثيق الذين كفروا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم عذر العاملين الله أكبر أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شدود أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a ‘yan uwa musulmai na wannan gari akko kususa na wannan anguwa wuro wuro biriji wuro biriji ko To, bayan wannan gaisa ta addinin musulunci muna fatan Allah ya albarka ma wannan gari da wannan unguwa da ƙasa gabaki ɗaya. To, alhamdulillah, kamar yadda mai ba da umarni ya ce zan ɗan gabatar da nasiha kuma zan faɗi wa'ansu abuwa game da abin da ya shafi tarbiyya. To, alhamdulillah ina so da Allah a saurara. Malaman tarbiyya sun kasa tarbiyya kashi biyu. akwai tarbiya wahamiya akwai tarbiya shar'iyya tarbiya wahamiya yanzu wani shi ya dauka kawai a ah, ya fi yara guda biyu ko uku shi ne da gyara tarbiya ne yanzu familin ne sai ya fadanya ka shiga uku wani ita wuce kana tarbiya wahamiya bari ka ci ba tare yaya shi shine matsalan tarbiya ba tarbiya babu abin da ya kai sauki shi dai abin da Allah yake yake bukata aufu bi ahadi wa aufu bil ahd innal ahd kana mas'ula ya bani isra'ila ya aufu bi ahadi ko ufin bi ahadikum wa iyayya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhamun kai jazakallahu bi khair da Allah yake so a rayuwa ka cika alƙawarin Allah Allah zai cika maka alƙawarinsa da ake bukata a rayuwa ba a zai family filani, kan ta cika aihuwa ba su yi bane ba na matsalan take ba mu gane wannan da Allah yana so ku rike ka ji tarbiyya yanzu wani aka zauna da shi yana maganar tarbiya an haka da zaka tada shi kace menene tarbiya shari'a wallahi ba zai iya bada bayani ba amma kullum yau ran gofin tarbiya to what is tarbiya me tarbiya da yawa ba musamman me ake nufi da tarbiya shari'a ba watakila kawai tarbiya wahamiya wani kuma ah, bari zan kai yaro na almajiranci sai ka kai shi a ji yaro ta tun ubanka baya zuwa gona baya shi ah yana faruwa mana za ga mutum ya dawo daga almajiranci yayi wannan irin aski mai kan koyin zabu mai kan zabuwa kuma daga almajiranci ashe daga nan zaka gane ba a nan matsalar take ba wani kuma ni yaro na sai ya yi jami'a sai ya biya jami'a ya dawo bai amfane ka ba ni sakandare sai ya yi a'a ba nan matsalar take ba zan koya mar noma a'a ba nan matsalar take ba zan buɗe mar shago ko shagon caji yaro nan ya maza ba nan matsalar take ba wallahi yawancin ba mu san me ake nufi da tarbiya shari'a ba tarbiya wahamiyya kawai muka sani yan yara biyu yara uku wani sun ishe saboda tarbiyyansu wa gama tarbiyya na da wahala tarbiyya da dukiya ke yin ta ne shari'a tarbiyya shari'a shari'iya, in ka bi ta abu ce mai sauki kuma za a samu daɗi tarbiyya ka buɗe kunnen kai ka gane tarbiyya ba tana daga yara 'yan kaɗan ba ne wannan duk tarbiyya ce wahamiya ne tarbiyya yahudiya tarbiyya nasaraniya tarbiyya majusiya tarbiya duniya tarbiyan yan duniya kenan shi ya samu kuɗi ya ta soya indomi yana ta yayin farfu ba a gane kuren ka dala saurara bari ku ji inda tarbiya yake fara tashi malaman tarbiya ko malamin tarbiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari ka ji inda yake in zaka fara gina tarbiya ka fara duba gidan gidan da zaka debo matar da za ka je ka yayi mo ka fara duba gidan an fahimci wannan da kyau don aka ce wai walbaladu tsayib ko ya kruju na batu hu walbaladu tsayib ya kruju na batu bi isni rabbi والذي hmm. خبث لا يخرج إلا نكدا stop, stop, stop, stop. masha Allah da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi aure ka fara duba gidan shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa iyyakum wa kadiddam yace ina muku ahir da kyakkyawan iri amma a muguwar gona sabai suka ce menene kyakkyawan iri a muguwar gona yace mace ce ya grade amma gidan ba su da tarbiya abinda ake nufi kenan ya ce tun daga nan ka fara gyara abinda za ka zo ka yi zuriya da ita ibini ƙauyen dausi ya ce idan ka tashi neman aure kai matar abu biyu za ka fara duba na farko bayan kaga girediya ce shin irin ɗabi'unta kai kana so a ce ta zamo jatumarka idan duk matar da ba ka so ta zamo jatumarka to kai makar ƙasa ta zamo jatumar 'ya'yarka shi sa yanzu yawancin muna samun matsala sai ka je ka ɗi hujjo hujjo sata take yi za ka gane kuranka an fahimci wannan da kyau mu gane cewa abin da ya sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana wannan akwai tarbiyyar da komin ƙoƙarinka ko fi kakanka ko fi kakan kakan kakanka ƙoƙari wallahi wani yaron ya kan gare dole za ka bashi dan akwai tarbiyyar da ake sha a nono tarbiyyar da ake sha a nono malaman tarbiyya suka ce akwai ɗabi'u guda uku wanda ake shansa a nono idan jatumarsu tana da wannan tarbiyan duk ƙoƙarinka Allah haka za ka bar yaro sai ya fi ƙarfinka a gurguje ba mu faɗi tarbiyya ɗaya wadda kowa an kaje kwanta ka kai ta tunani wallahi idan mata tana sata an ka ibar rauni ba ta za ka ga yawanci yaranta suna sata in za ka ga yarinya in ka ga yarinya tana ɗan ɗauke ɗauke inda za ka koma a tambayi tarbiyar mamata masu haka wata ta irin wannan ɗauke ɗauke an fahimci wannan da kyau to saboda haka shi yasa a kullum ake mana ahir da irin wa'innan abubuwa saboda haka to mu yanzu yawanci in muka tashi aure muna abin da ake kira iban karan mahaukaciya ne sai ka rungumo sai abin ya zo ya dame ka shi yasa ga yara mutum yana da yara goma amma sai da sani da Allah wani ba mutum laurin karen shakuri ba ma ta wasu su ta aiki ba Allah ƙane sai yake sai kwana da yi wa yana da yara suna da ɗan abin hannu sai shekara bakwai bai sake gare ba kuma yaransa duk suna da dan wani abu a hannunsu an samu matsala an fahimci wannan ka dubi gida mai kyau ita ma matar a dube ta ita ma tana da kyakkyawan ɗabi'a shi yasa ibn qayyim jauzi da yace alayka bi zati din a gaba sai yace wal qulub kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake fa farta, bi zata din in ka tashi aure ka nemi ma'abuciyar addini ibnu qayyim yace imam kurdabi yace wal qulan ka sake duba dabi'a Kamar yadda shi ma namiji Allah subhanahu wataala shi ma ce wanda ya yazo ne matsayiyarka idza ja'akum man tadawna dinahu wa qul aqahu fazawwajuhu yace idan mutun yazo ku fara duba addini ku duba dabi'a dan me shari'a yayi magana an kawo addini aka kawo dabi'a shi addini shine jagoran da zai kai ku zuwa game tsira a lahira addini ɗabi'a kuma shine jagorancin da zai kai su su tsare mutuncinsu da su da matsayinsu a nan duniya shi yasa wancan zai tsere wannan shine jagorancin da zai kai su aljanna ɗabi'a kuma shi ne jagoranci na zama a nan duniya ba zai cutar da ita ba Ya'yan da ya haifa ma ba zai cutar da su ba to saboda haka ake duba ita ma mata ta duba haka shi ma namiji duba haka to amma yanzu yau su ma matan ka gani wa'ansu abutu ke ma mata mace ke ma in kika tashi ki rika duba mai addini don wata rana saboda shin yaya ɗabi'a sai yake in ka koda kin mutu yaya yaran za su kasance ko da ba kyana kai ma tana iya yiwuwa an kaje ka auro mara ɗabi'a da addini akwai mutuwa akwai rabuwa tana iya yiwuwa ka mutu ka kyale ta ya yaran nan za su kasance in ka tashi aure ka je kai iban karan mahaukaciya abu na biyu bayan ka samu gida mai kyau ka samu mace mai kyakkyawan ɗabi'a to malama suka ce to yaya za ka iya gane cewa shin wannan yarinya tana da ɗabi'u ya ake gane gida sai aka ce in ka tashi neman aure kana tambayin yan uwanta musamman kannenta in ka kannenta yawanci an tafi gona suna zaune a gida da irin wannan kai mai toliyar zakara nan ka hakura saboda manzo Allah ce al-irqu da sas saboda shi jini da kake gani yana bin yawancin mata ne zaka samu ɗabi'an yaro yana ɗauko gidan kawunai ne ka tsaya ka duba da kyau yawanci za ka ga ɗabi'a da kwankwami da wasanni da gagara da ilimi da rashin ilimi da kaza ana ɗauko gidan kawu ne ne yawanci yara za ga ɗabi'unsu suna ɗauko gidan sai yasa yawanci ake samu ne ɗan malam ya fi ka sani yawanci za ka ji ana wani ɗan malam ya fi yaƙi halin malam din nan da ala ya haƙuri zan yi wata magana ka san yawanci gara da suna da son banza <laughs> sai ji yin aure ba wai ba sa aure bane wallahi ba sa sai da bakin sai aure ne wai na jiran ta sadaka sai wata yarinya ta yi ta sata ta yi ta sata ta yi sata a gari kowa ya ki aura sai a wanko sai a bashi yana murna shi yasa sai wanda ka samu yan malamai suna dan haka haka da Allah ya hakuri a fahimci wannan da kyau yawanci abin da yake faruwa kenan sai gashi dan malam ne ma sai dauke dauke to yawanci amma da Allah ya hakuri ba Allah mu yi hakuri ba wai abin nan bane da Allah ko an an fahimci wannan da kyau ko to saboda aka mu rika duba gidan gidan ka rika duba kawune ko yayin matar in ka gansu yawanci suna dan dama dama halin su yana da kyau to ka diba amma Allah an ga kowanne gagararre ne to ka ka taka a hankali in ga kannan yawanci sai dai da hantsi ya bi karnuka ya tafi farauta wallahi dan kama yana kai shekara 17 zaka da karnuka za ka samu sabon gari sun tafi ka aure gidan su kanwan sun gaja ce wannan kanwan kaura ne ku kanwan kaura to ayanka duk kauraye za su zama Allah ba magana wasa bane ka tsaya ka duba idan ka ga yara ya mace gidansu yawanci kannanta da yanta aran momi ne wallahi in ka aure kanwarsu je fadan makaranta ka sha mamaki wallahi sai an yi mamakin sa makaranta ko da kai din kurma ne wallahi ba magana wasa bane ka gwada ka samu wani kurma ka je ka ɗauko ƙanwar su aramomi ka zo ka haɗa aure ka sha mamaki Allah ɗan kurma ne amma sai ya yi fice saboda aka mu rika duba wannan to daga nan muke barin tarbiyya ka je ka iwon karumo kwato kwato yi uku zan yi ko dai ka yanka an fahimci wannan da kyau bayan an samu gida mai kyau mace mai kyau a fahimci wannan da kyau sai aka ce hatta unguwar da za ka zauna tarbiyya ya yi magana a kansa wallahi don unguwa yana da tasiri a game da abin da ya shafi tarbiyyar yaya amma mu yanzu ko in kaje sayan gida ko sabila wala wurin kulat ne babu guji ruwa zaka gane kuranka shari'a wallahi san da yi magana dan ba waliman gida aka zo budewa ba da za ku ji hatta fentin gida akwai shari'a ya fentin da ya zaka yi a gidanka wanda yake sa farin ciki akwai fentin da in kaje kai kullun zaka je kana cikin bace da kullun kuna fada da amaryarka kana wala da lani sai ine biko kawai sai ine maka wani fantin sai zai ka goke shi to amma ba waliman gida muke ba shi yasa to shi yasa idan ka tashi sayan gida ko unguwa wallahi akwai unguwar da idan ka je zauna duk kokarin ka wallahi dan ka sai ya zama dan daba a cikin yayan ka saboda haka mu ba ma duba wannan kawan ka je sai feki wallahi anguwan ba ba ba gudanin ruwa to akwai magudanin 'ya'ya. a fahimci wannan da kyau wallahi ba maganar wasa bane unguwa da kake gani a tasiri a tarbiya yanzu idan ka je ka zauna unguwa ahalin sunna wallahi tallahi sai dai ka bar unguwar in kai wasa ayanka da yawa sai sun zama ahalin sunna Allah ba magana kana ki kana so kana ki kana so ibadi allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fattaqun masha Allah to Allahu akbar jazakallahu bikair saboda haka Allah subhanahu wataala yace to idan ka tashi duba ka yi gida ka yi me to ko zaka zauna wallahi kai duba unguwar da zaka zauna ahir unguwa yana tasiri a kan yaya mu fahimci wannan fa da kyau idan ka je ka zauna ga shi kana da addini in ka je ka jefa 'ya'yanka a wasu ungun wallahi ko kana so ko ba ka so wani sai kauce duk dabaranka to wani abu mu kiyaye gida mai kyau wato kyakkyawan hali ɗabi'a da macen ta zama ta kyau haka unguwar da za ka zauna ya zamo ka samu unguwa ne ta mutanen ƙwarai an fahimci wannan da kyau bayan nan har yanzu an samu wayannan abuwa idan aka zo yin auren a yi shi a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yawanci yanzu muka tashi a ba'ar wai sai a ɗebo DJ ko in dai ka ɗebo a auren ga ka ɗebo DJ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi me to Allah ya sa nan ka san ba kwa ka san abin da ake shine sai a ba girka kattin su a daya ko biyu uku a fito ana rabuwa da matan a wai an gwangwaje kalu subhanallah saboda haka wannan kai kam ai daga nan ka fara rusa tarbiyan yayan magana kuma ta kare dan ka dole wannan yaran kan ka samu jituwa da su kuma sai abin da hali yayi ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce ahu bi hadi ufin bi ni dai in kun cika alƙawari na Allah ya ce ni kuma na alƙawarin sai na cika muku alƙawari saboda haka ka cika alƙawarin Allah shine ku kiyaye a wannan ranan auren kar a zo a yi saɓan Allah a wurin wannan aure wannan shi ne abuwa ƙwaya hudu ko gida mai kyau mace mai kyau unguwa mai kyau a gudanar da bikin auren a bisa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyar lokacin da Allah ya sa su wata ala kai auren ka yi sallah da ake kira salatu shukur. shine sallar da zaka yi ka gode ma Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah ya kaya haɗa ka da alkhairin matar da ka aura na shida shine ka dafa kanta ka ce bismillah allahumma ni as'aluka min kaira wa kaira ma jabalta alai wa a'udhu min shirya wa shirya ma jabalta alai abu na bakwai shi ne matar duk lokacin da za ka sadu da matarka ka ce bismillah Allahumma janibana shaytan wa janibash shaytana ma razaqtana shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutun yana wannan addu'an in Allah ya kaddara da a wannan saduwar da kai wannan addu'an Allah zai kare ma danka daga shaytani wancan ainihin original shaytan daga shaytanun mutane masu iban yara a je sabis yawa eh yaran kai yawancin yamma zaka same su a suna istalai ba za su hauka da yar sanda ko tsoho ya zan dai ba tsoho su bai sai su kwaɗe shi ba abin da yana bugo sani a to yaran ka ba za a sami suna irin wannan ba yawanci suna islamiya an fahimci wannan ko to bari mu ji sai malaman tarbiya ku saurara ku ci wayannan abubuwa guda tara da sannu in dai ka kiyaye dan kakan su magana ya kare ba wani kashe kuɗi yake yi ba da kake ce ni ba zan tara yara ba yara na uku ma biyu ma sun yakubu da sani na shi kenan kuwa alhamdulillah to bari ku ji tarbiya shari'a za mu kawo su sai aka ce idan ka samu ba tarbiya shari'iyya shine abubuwa guda tara in ka kiyaye su magana ya kare wayannan abu na farko abu na farko shine lokacin da matar take da juna ka gane tana da ciki da Allah karka rika gudu kana barta ba abinci in dai kana barin matarka da yiwa wallahi ka aifi dan ta'adda a ai gaskiya ne Walla ko ba ka da abinci za ka je shago ka yi karɓo bashin indomi ta zo ta dafa da Allah ba ku gane ba hikima ta shari'a shi yasa sai aka ce matar da take da juna a watan Ramadan in ta san dan cikin ta zai cutu ta daina yin azumin ta dafa taliya ta ci da rana ta ci da safi ta ci da yamma sai dai daga baya ta rama ai shari'a san abin da malaman tarbiyya san da suka gano me yasa aka yi wannan magana saboda a bar da a ciki da yunwa idan ya fito in ka ce aje gona sai ce ba zan je ba ba makarantar allo ba ko makarantar alhuda-huda kai shi ya da alkudan za ku yi da shi ana gaya muku wani sai ya je makarantar allon ya dawo ka zo ka san sa irin wannan tukkun nan ko ba a samu kuma ya zo ya ki zuwa gonan har yanzu ya kirkiro tsiya ma ita kunda mp yana ji baban yana gona kuma kai makarantar allo ko secondary ko kada an fahimci wannan don Allah abu na biyu abu na biyu a kiyaye wannan in kana so ɗa great kenan bayan an tsallako an can idan aka haifi ɗan karka so a riƙa kana ciyar da shi da haramu karka na bashi abin da yake haramun duk wani ɗan ciwa tuwon da kai na haramu ne ka je wurin mai indomi ka ci taliyan kai can ka ɗinka jan fanka da hulan ka fi koɗe amma wanda ka je kai da ƙarfinka da sauransu wanda suke halas ka tabbatar shi za a na ba ma yaro kun ji ginshiki abu na biyu don Allah abu na uku ka yi ƙoƙari ka ga ka ƙulla alaƙan yaron tsakaninsa da Allah sai aka ce alaƙa tsakaninsa da Allah shine ka yawanta ambaton Allah wurinsa in za ka ɗauki abu sai ka ce ko wani bismillah in za ka zauna ka ce bismillah in ka tashi ka ce alhamdulillah duk wani abu na askar ka yawaita faɗan sunayen Allah ko sallama duk wani abu na askar ɗin ka riƙa yi yaron tun yana jariri ya riƙa ji su karatun Kur'ani a kusa da shi yana ci an fahimci wannan da kyau ko to wa'annan askar shi ne nawa malam abu na uku abu na hudu kuma za mu je yanzu kenan ba Don Allah ka gyara ɗabi'unsa na farko idan zaka mai ɗinki kama dinka mai ka kana saya mar jallabiya kana saya mar hula in za ka na mai aski a je aski kan tas ko a mai sese ko a kwaɗa mar malu amma mu yanzu saboda iskanci wace ga mutum ya kai dan sa wa shago mai babe salo an ji a masa wannan wannan meye sunan zakara yawa cikin zakara watun yana yaro saurin me kake yi ai yanzu ba sai ka gaggawa da lalacewan yaro ba ma wallah kar ma kai sauri ka bar shi kawai kai haƙura kawai ya kai 17 ka ga da za ku fara turruku da shi amma gaggawa me kake wai sai a kai shi wurin aski sai a je amara wannan aski wai ya kai ya goyi shi a ba mashi ya sai kan amma ya ko ka hakura ya kai shekara ka ga abin da zai zo da shi wannan naka ma zai ce kauyanci ne haka zai zo wannan doguwa kamar ya dora biredi a kansa an fahimci wannan to ɗabi'unsa rigansa na musulunci wala haka malaman tarbiya su bari ka ji rigan na musulunci hulan na musulunci askin na musulunci duk wani abin da za ka yi ka riƙa masa na musulunci za ka sha mamaki mu je ko? yanzu mana abu na nawa na hudu za mu je abu na biyar abu na biyar wannan yaron karka yadda ka riƙa yi masa ƙarya don a duk duniya ba wanda yake fara gane makaryaci kaman yaro ka shiru ko sani zan sayo maka bisko to wallahi tallahi in ka je ka dawo mar da bisko amma ka ce za ka so bisko ka je baka dawo da bisko wata rana yake zan dawo bisko ba ka shiru a zai dawo sai ka ji ce mama kariya yake yi mama yake yi eh haka ne mana to karka yadda ka rika wa yaron karya karka yadda ka rika mai yi ma yaron karya an fahimci wannan da ke ku duk abin da ka faɗa mai ya zama kana faɗa mai gaskiya ka rika faɗa mai gaskiya ka rika faɗa mai gaskiya karka yadda dan yaro yana saurin gane makaryaci to sani na zan siya maka takalma an kun dawa makaranta to wallahi ka siya wa kana zuwa islamiyan ka zan sake muku to wallahi ka sake mar kar kullum kana faɗa yaran ka ai zan sake ko ko baka biya kuɗin makaranta ku je makarantar na biya kuɗin sai zan je za a sake koro su sai kace wa ka biya sai kace a koro su wata an kace ku je kuma sai ka ce wallahi baba ba ka biya na to an ga an koro shi ka ce ya ji an koro shi ka ce ka saboda haka in baka biya ba ka ce kawai baka ku je zan je in samu malam din to duk abin da kuke alaka da yaro ka rika cikawa in ba haka wallahi yaro karka yadda ka koya mai ƙarya abi na nawa na biyar abi na shida yaron karka koya mai ruwa. dan kyauta ga dasa ake kuma ɗabi'a tashi da shi ake yi amma shi kenan kuna ɗan zakaya an ƙannenka da sauran sun ka sayo ɗan hulanka ƙwaya uku zai da da daga yaran ƙannenka ba sai ka ƙidara ƙusku ka sasa ƙuto ka sasa ƙuto abin nan karka yadda da wani ka koya ma yaro kyauta don Allah ka tsaya ka duba duk yaron da ya tashi a hannun mutum mai kyauta wallah sai ka same shi yana da kyauta duk wanda ya tashi a hannun marowaci sai ka same shi marowaci ne wallahi da zaka ba dan ka riko a hannun mai kyauta sai yaron nan ya zama mai kyauta shi dabi'a ce wanda ake tashi da shi tun ana yaro duk mutumin da ya sabo abin zai zo ga ya baza yara yana ba su kawai da nasa da wanda ba nasu ƴaƴansa ma haka za su tashi haka suka saba su abin duniya bai dame su ba amma rowa kar yi daga koya wa yaranka rowa ko matarka ta koya da ka so dan tsirenka sai ka je sani kira ya ku ku zo mana sai ka su can kure daki sai ka tsaya baki a zauna ka tsare kofar gida ka tsare bakin ɗakin su cinye to da ruwa za su tashi kas ka yadda ka koya wa yaranka ruwa. kar ka yadda mu je sai abu na nawa na bakwai abu na kwai kar ka koya ma yaranka abin da ake kira haɗama an fahimci wannan da ke ku. kar a koya ma yaran haɗama duk wani abin da za a na bashi ko abinci ne ko wani abu bayan an bashi in yi ka dauka ka ɓoye, kar ka bar shi kawai duk lokacin da ya tashi ya je da ɗaukan abin da kansa an fahimci wannan ko kar ka bar yaro ya ko ya zamo mai haɗama abi na takwas ko a gurguje yaranka yaranka da kake ta da yaran kar ka bar shi ya rika ɗaukan wani abin da ba tare da izinin kaga matsalar mun ke fara kenan shi yasa sai yaron ya jeje sai ga kari an zo wannan assalamu alaikum baban yakubu yana ne eh, to wallahi ka ja kunne yana ka sun je sunin kace kace da masara danka ko abinka ne ko bisko in ka siyo ko lemu in ka siyo ko kaza ka siyo musu ne amma idan ya zo dauka ba da izinin sa ka ɗauka ka hana shi karka ba shi karka na barin yaro yana ɗaukan abu yana amfani da shi ba tare da izinin ka ba ko ya ɗauka ka masa hukunci da hanawa wannan yana taimakawa ya zama yaro ya zama mai ɗabi'a ba zai rika taɓa abin da ba nashi ba amma yan saboda irin wannan wargawa ta wani son sai ji ɗabi mai rungume ya ebe shi yasa in yaje jeji in ya samu sir milo masara sai su yi barna a gonakin mutane a banza saboda shi bai san wannan laifi ba ne duk lokacin da yaro ya ɗauki ka, ko da nasa ne dan shi ka sayo in ya ɗauka ba izinin ka malaman ɗabi'a suka ce ka karɓe ka hana shi ka gaya masa cewa ba a taɓa abu sai da izinin sai an baka izini yaro in ya gane wannan kawuta amma yanzu saboda yanzu mun yi sakaci da irin wa'annan abubuwa to yanzu yaro sai ka ka kyale shi ba ruwanka duk abin ya dauka ma oho in ya dauka ba zaka ka abu shi yasa shi sai daga komi zai iya tabawa shi yasa in ya je gona ya kari masaran wancan ya hau mangoron wancan ya ebi karigero karan gero ya sha yi abin da ya na haka ce buri to saboda haka yaro kar ana barin sa yana taba abinda ba tare da izinin ka ba duk abinda zai taba ya tabo in ba da izinin ka bane ka karbi abu ka hana shi kuma ka nuna masa wa'annan abubuwa laifi ne laifi ne abu na tara ana ji wannan abu yaro ya ka nuna masa cewa amfanin gaskiya gaskiya a bace mai amfani ma'ana duk laifin da yaron ka ya maka in ya faɗa ma gaskiya ya rika samun sassauci kar ya zamo in ya faɗa ma ƙarya da gaskiya duk hukuncin ɗaya ne a wani gaya min gaskiya idan ya gaya ma gaskiyan ka ce to albarkacin ka gaya min gaskiya wa na ma afuwa ko kuma mukun da abu lalabiya ma ka hannu ka sai ka masa dan fiyo fiyo ka ce to saboda ka faɗi gaskiya ka koya ma yaron ka gaskiya an fahimci wannan idan muka niko baya kowanne ne zaka ji amfaninta me yasa me za ta zamo masa a rayuwa wa'annan abubuwa yanzu nan guda biyu da muka cika da su yaro taba wani abu ba da izini ba to kaga duk inda ya samu kansa zai zama mutum ne mai kiyaye amana shugabanci ya samu a'a zaman shago ya samu a'a me ya samu duk inda ka je ka aje zaka same shi yana da amana zai zama shi ba ya taba kayan mutane in shugaba ne za a same shugaba ne ba mai cin amana ba duk abin da ka bashi ba zai ci amanar amanarsa ba kuma zai zama mai gaskiya duk lokacin da ya tashi in abu ya faru sai zo zai gaya ma gaskiya don ya san amfaninta amma yaro in ya gaya ma ƙarya ka zane shi in ya zo ya faɗi gaskiya ma kai ka ɗauki kuɗin yakubu kai ka ɗauki kuɗin eh baba eh baba ka kama shi kamar za ka kashe shi to shi yasa gobe in ka zo wallahi ko ya ɗebi kuɗin yakubu sai dai ka kashe shi ya ki faɗa to in ya faɗa ma sa zai ci in ya ki faɗa ma sa zai ci to ya zai da ransa eh to ai ba yi eh, amma sai ka ce to tunda ka faɗi gaskiya hukuncin ya zama mai sauki abin da ka aikata ba mai kyau ba ne wannan abu laifi ne amma da na niyan in ma bulala kaza ne amma saboda ka faɗi gaskiya zan ma bulala kaza ko ka canza daga bulalan ka ce to ka je ka ja ruwa bokiti ko je ka bohol ka jawo ruwa sai a canza ta dai wani abu mafi sauki to mutum zai zamo mai gaskiya to wa'annan abubuwa su ne shari'a abinda ake kira tarbiya shari'a wa'annan abubuwa inda ka kiyaye su da sannu in Allah da za a samu yaro na kwarai za a samu yaro na gari ba kamar yadda muka fahimci shari'a ta baibai ba sai aka ce wannan fa ana farawa ne daga haifuwa zuwa shekara sha bakwai idan yaro ya kai zuwa shekara sha bakwai Allah ya ce lokaci ya idan yaro ya kai shekara sha bakwai abubuwa guda uku kawai za ka koya masa shi kenan in ka koya masa abubuwa guda uku ka faɗi ka mutu ma shi kenan murrus in Allah da baka bar baya da ƙura ba e eh, shi ne wa'incan kan kaga ka zai tashi grade a gyare baya kai shekara bakwai kaga wannan lokaci zai so su bukatar aure riga ga bukatun duniya ta zo ta ka ce sai ka dora shi akan abubuwa guda uku ndi wa'in na abubuwa guda uku masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah an fahimci wannan da kyau ko kuna tare da ku kuna tare da ni ko sai mu koma baya tarihin annabi yaqub alayhi salatu wassalam lokacin da yazo cutar ajali ko hal kuntum shuhada is har da yaqub al-maut washin Allah ya tambaya kuna da labari ko kuna nan ko kun san me ya faru lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub lokacin da annabi yaqub alayhi salatu wassalam da mutuwa ta zo masa ya tare yaransa sai ya ce awa za ku bauta ne ko da bayan bana sai suka ce za mu bauta ilahaka ilaha aba'aka za mu bauta ma Allahnka Allah iyayenka Allahnka za Allahnka za kaga fi aji sun rike tauhidi gam gam an fahimta ko sun rike mai tauhidi gam gam ha ban ka sami ya rage tauhidi ai magana ya kare danka ya hau kan tauhidi ya hau kan turba an fahimci wannan ko ya kai shekara 17 kenan in dai ka dora shaka shi yasa yanzu daga gani wanda ba kan tabiya sai damuwa ga mutun ya ratayo wannan gobe ya makalo wancan jibi ya ratayo wancan ga wata ka rasa amma me yake kama ka rasa ma me yake cikin ma wata irin da dama uban sa ma ya ya ratayo a sa da shi masa alkhairi kun fahimci wannan ko wayannan abubuwa guda uku zaka dora ma yaron akai bayan ya rike tauhidi gam gam gam gam kuna ji wannan sai ka koya masa dogaro da kansa kar ya zama dan maula ka karkar ya je can ka karkar ke kenan yau ya zauna rufa shugaba da sai mun ci ubansa wani ya zo sai mun jefe shi ya hana mu kudi ya dora mana a ina wannan rashin dogaro da kai ne wannan ba wanda isai hana rashin dogaro da kai ba karamin matsala bane rashin dogaro da kai ba karamin matsala bane ne waya je ya gama da fulan wai yanzu ba aiki maza ai kasar ba ai sai samu mutanen kasar nan aiki wallahi da da lokaci da za ba ku labarin China ba ku labarin koriya ta arewa ka ji me yasa suke wallahi ka ji me yasa koriya ta arewa suke cin karensu babu ka suke iskancinsu da tsiyarsu da abinda suka ga dama don Allah ka je ka binciki tarihi ko ka nemi tarihin koriya ta arewa ka nemi tarihin china me yasa suka ci gaba kuma suke gadara suke tsiyarsu me yasa to mu koya wa ayyamu mu dogaro da kansu amma ka dora yaron kawai shi ya je sai ya je ya ga makaranta ya ga ji saurayi ya da ya aina zai samu aiki awa aiki ai me ka koya wa yaran ka don Allah wallahi ba kar ku ce magana wata wayannan kasa guda biyu don Allah gobe ka nemi menene tarihin su ji ko can tauhidi ka yaura yaro ya ko ka koya mai dogaro da kansa abu na uku don Allah ka koya mai tattali wayannan abubuwa guda uku dan kai riga ya same su dama wancan kam ka gani shi mai amana ne mai kyauta ne mai son kaza ne mai son kaza ne wa'ancan kam ya san askar ya ka gyara tafi'unsa ba ruwansa da irin wannan ya sa wando ta duwa ya tube shi ga shi ba dan gidan dan iska to wai ga wai ya sa wando kuma a gaban uban fa sa yana raye ga kolliyan zakara ga wandon kuma an saita ina nan an sa wata a ciki duk dauda baya ma kazami ne ma ba ma daure wallahi kai bakin iri yadda ka san wandon buri kuma bai shiga gidansa da ita amma uban kai ka koya mai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace war rajul ra'in wa huwa maqulun an ra'iyati wallahi tallahi kowa sai an same shi ka san mutane mu dauki tarbiya abun banza ne wallahi tallahi yadda dan yadda zaka saba ma Allah Allah ya ci ubanka lahira haka in danka ya saba ma Allah za a ci ubanka lahira kalas kawai shikenan ba wani rufa ruwa wallahi yadda danka zai sa wannan wandon tana subalewa ana tsine masa ana tsine maka to haka za a tsine muku gabaki daya shine gaskiyan al'amari kawai kai ya ce lokaci yayi to alhamdulillah sai in Allah ya saki hada mu subhanakallahu wa bihamdi akiya wa inna abuwa to kun je da tarbiya take tarbiya shari'a ba tarbiya wahamiya dubin ya da yawa za ta sha maganin hulal subhanakallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai sai ko ya ga masu masu gabatar da karatu